Domekia, domekia. Domekia, domekia, apa, bat bi, bat bi, entzuten da ando. E, eh, domekia, amen, karabanakuak. A ber, bat bi, bat bi, one, two, three, four, entzuten da txo. Ala mintzatu zen zapatruzta, dale musikia, ba, amen gato jata, potxua. Apa, kainita. Egun eh, off egun eh, of da no txo. egun on. <laughs> Aupa. Zer moduz? Aupa, arantxa, ondo. Animazio daukazu hor, eh? Bai, gaur Estepana sekaz dau tekniko de sonido modun. Bai, bai, ikusten dut, iaia hemen aitorrilekoak endu diola, eta Marilu hemen ere dabil teknika lanetan, da, aizu, hemen jarri dala mandotan bera? Bai, bai, eske, eske, bera, izet tekniko de sonidu da, eskratxerra da, eta ba, ah. ba, berak nahi banein, ba, musikatxo ipini gaur, entenditzu? Bai, eta gaur eh, gaur zeri buruz nahi zu berba gaur kriston jente pilu karriot, intelektualak eta denak karriot. Aizu, ba, begira, hemen lehenago radarrak gora eta bera, badakizu jende asko kotxean radarrak jartze, ez dakit badakizu zer diren radarrak, ez hau dituzu? Ba, ba, radarrak, bai, bai, nik ez, baina ba, jakingo dabe, besti, nilagune jakingo dabe, radarrak, Red Rocks beste ba, izi izango dizen. Ze ba, Ez, ba? Mm, ba, kotxetan jarri egite omen dituzte radarrak. Mm, berez jartzen dituzte aparailu batzuk radarra daudela abisatzeko. Eta hola, multarik isunik ez jasotzeko. Ez dakizu karabanan badezuen hori, edo ez, edo... Ah, ez dakit jentiai preguntetik. Bai, galdetu jezu baten bati, ba, horri bai. inguruan ba, da baten bati. Ontxe esango torteko kamaleoni torteko, ze kamaleonak 엉 kamalonek e, eh, e, eh, e, eh, oina hasi da, euskera zikesten, ah, bai. eta, eta ezazte, o, hogeta lau konferentzise daukela preparaute. Eta <laughs> seguruena, ah. zazpimin eta hogeta malau konferentzise hortatik baten bat radarrai buruz eukiko dau, seguru. Bueno, bagaletuko diogu. bai, bai. Bai. Kamaleon, kaixo? Beste, arantzazu, kaixo. Zemoduz, zemoduz, esan digute asko dakizula? Eh, Primero, ante todo, quería pedir disculpas por mi euskera. Nere euskera gaitik e, ikasten hacia berria. Naizen nazkero e, eh, e, eh, que nolabaiteko eskuzamentua bauta jende entzule, bai zuri, bai entzule guztieri. Ondo ari zera, eh? Ondo ari zera. E, ikasten poliki, poliki Balak izu zerbait radarri buruz, e, Kamaleon eh, esan digute zuk denetati dakizula. Bai, bai, aran zazu entzun ondo. Nik erradarriari buruz eh, bere garaian e, katedra egiten nengoen instant hartan. Egin nuen nola baiteko abstrakzio semiotikoa, batez ere premisa linguistiko protoindoeuropeoan eta etimologiaren arabera, egin nuen nolabaiteko tesis, hipotesis, antitesiz, kontratesis bat, non pentsamendu globalizatzaile globalizazio honen aurrean, radar hitzaren nolabaiteko eh, eh, preindoeuropeoaren oraingo jatorri benetazko egiazkoa, lo que se denominaría un poco en eh, la causa causástica de, de donde nace el, radar, ...auda eh, lo que en euskerakin eh, de zena, radar hitza etimologikokin nondik datorren. Hiru azalpen oso simple, xume, xume, xume, como se diría aquí en vuestra paz radar hitza oso importante da nondik datorren, eta nilotik dator, baina ez nilo egiptoko nilotik, Afrika beltzetik dator, ra, ra, jangoikoa, ra, ra da eguzkiaren jangoikoa, nola baiteko gure espiritualtasunean beti ere argia bilatzen ibili gara, eta ibiliko gara egunen batean aurkituko dugu, edo aurkitu benun eta orain galdu da, ezango, ez la, la, la, la, la fundamentación, que podríamos decir, no? Eta ra eguzkia da, ez, ez ez, e, e, el, el sol es, eh, ulertzen didazu. Mm, nola baite... Bueno, eh, bai, eh, no me interrumpas. <laughs> Eh, nola jaiotzen da Nilon eta Mare Nostrunetik pasatzen da Atlantida Atlantidatik egizten da kantaurira eta kantaurin gernikako zuaitzera zartzen den urrori eta nola baiteko zuaitz apropiatzen da gure e, kromlet simbolikoan eta hori izango litzateke e, radan nola bait ingeles eta ola esaten da eta eta radar izatez euskal hitza da neandertalean jaiotakoa protoindoeuropeoaren egitura hermeneutikoa dioena. Bestalde baita ere, radar, radarizak, adar, eh, a kentzen badiegu, el errea e, eh, e, eh, ipagaldean, errea ez dago, errea, ez da zat. Orduan, adar, adar, cuerno, o sea, saliente, irtera bat, radar, radar, potencia vasca, simbólica, ulersen. orduan, nolabaiteko arra, adar, adar, emearen eta arraren arteko simbiosi semiótico, anwit gesteinek esango lukeen bezala, baita kantek ere bere eh, eh, metafísica de las costumbres ...de den el edo Emil que la división de trabajo social, ...está ez dakit a dagoen, bien, eh, imagino que se entiende me euskera. Este eta, oso concepto... era eh, eh, erabatekoa da euskaltasunaren muga romletz e, bidibil utz une hortan, tiene que haber un saliente, tenemos que salir a algún lado, si no nos ahogamos, ulertzen didazu, o sea, es, en ese agujero cromles Iluna Data, Orduan, Radar Bat, Radar Adar Bat, Atara Verdad. Es como cuando ponemos los pantanos y de repente ves que Alaco Subaiza Bata Ola, pero no es el Subaiza de Guernica, evidentemente. Y luego, es verdad que es omnipotente, omnipresente. Hanguico enviar eh, hará toda la vida espiritual. Hanguico Renvillá. En ese concepto etimológico, artísticamente kon, eh, eh, eh, nola esango zen eh, Euskara, azibonetzi den matematika, sistema matematikoa oinarri hartuz, eh, eh, badago baiti ere matematikoki nola baiteko dezoreka, desequilibrio, dezoreka da. Bai, bai, bai. bat, eta orduan, eh, es, como en, el, en la metafísica zen de Japón, o el yin y el yang, el dar, no, dar dar, dar, dar, dar, dar. Orduan, jangoiko da dago leku guztietan, hau da, begia, omnipresent, Omnipotente, omnipotente, absolutua da. Orduan, aur ze, segun, eh, izango zuen bezala, jangoikoaren eh, eh, irian bizi garenok. Eta baita ere, jangoikoaren herriak, ba, zuen, eh, edo zein, apaiz txiki batek ere, ba, zentzu horretan, dar, dar, dar, dar, hori, jangoikoaren izate hori, leku guztietan dago horregaitik, ben ikusi dute, ra, dar, dar, dar, dar, dar, dar, aren konzeptua ezinbestekoa dela.